tą įvadą, o pradėti kursą norėčiau nuo na, pačio pavadinimo turbūt, taip galima būtų pavadinti. Ne dėl to, kad galvočiau, jog uh, omen est nomen ar nomen est omen, uh, tai yra, kad pavadinimas atskleidžia reiškinį esmę, ar, ar, arba pats uh, reiškinys ar daiktas e, save išreiškia per pavadinimą? Aišku, kad ne. E, tiesiog egzistuoja tam tikras e, chronologinis na, vieno, vie, vie, vie, vie, vienos rovės nebuvimas šio laikinėje historiografijoje ir kad, kad vėliau nekiltų kokių problemų, pradėkime nuo to, ką galite matyti antroje Mm, skaidrėje, tai tiesiog e, pačio žodžio modernus e, apibrėžimas ir jo etimologija, jo kilmė. Na, e, lotynų kalboje senojoje modo tiesiog buvo matuoti, arba, na, matuoti tai kažką dar daryti šiuo metu. E, antram, trečiam amžiui po Kristaus e, jis imtas suvokti kaip šiuolaikiškas. Ne, nebematuoti, nebe dabar, o jau toks modernus atsirado, e, bet kaip savoka pirmą kartą aptinkama tik tai 15 amžiaus prancūzų tekstuose, o iš prancūzų jis nukeliauja į 16 amžiaus anglų modern dabartinis, Ir tiesą sakant, tuo metu naudojamas daugiau meno srityje, kad štai va šiuolaikinis teatras, dabartinis ten, ten, ten kažkoks romanas ir, ir, ir panašiai. Jokio prieš pastatymo praeičiai ar kad čia kažkoks kitokia naujovė, kuri viską pakeičia, tuo metu dar neegzistavo. Na, ir tik 19 amžiaus pradžioje tas modern art prieš pastatomas senovinė dailiai, senoviniam e, menui. Taip jis įsitvirtino anglų kalboje, o kadangi anglų kalba ima nuo 19 amžiaus vaidinti vis didesnį vaidmenį dėl Didžiosios Britanijos ir, ir kiek vėliau Junktinių Amerikos valstijų įtakos, e, na kokios ten įtakos, Didžioji Britanija 19 amžiuje ima valdyti ketvirtį viso Žemės e, planetos paviršio. Tai didžiausia visų laikų, kada nors egzistavusi e, pasaulio istorijoje valstybė, na ir natūralu, kad jos įtaka ir, ir kalboje buvo pakankamai didelė. Gal e, ne tokia didelė kaip šiais laikais, e, kuomet anglų kalba išleidžiama tekstų daugiau negu visom kitom kalbom kartu sudėjus, o jau kalbant apie dailę, meną, kiną, nežinau, televiziją, tai, tai kas be anglų, be anglakalbių kalbių mm, kūrinių iš viso yra labai labai ir nedaug kas. Regioninės arba vietinės tik tai kultūros apraiškos. Na, de, deja, ne deja, bet, bet taip, taip jau nutiko. XIX amžiaus pabaigoje e, modernizmas e, atsirado, įmama kalbėti apie modernizmą, literatūroje, dailėje, kultūroje, atsiranda modern, modern art, e, dailės stilius ir, ir panašiai. Tai kartais taip va nutinka, kad, kad išgirdę, jog kalbame apie kokį 16 amžių ir, ir kad čia modernus laikai, tie žmonės, kurie nesusiję su istorija, na, ima keistai žiūrėti į istorikus ir, ir tokius terminus naudojančius žmonės. Nes labiau įpratę, kad modernas tai va yra kažkas tokio XIX amžiaus pabaiga, galbūt iki pirmo pasaulinio karo, gal kokio Lietuvoje ir, ir iki antro pasaulinio karo. Na, toks stilius, nestilius, retro, kažkas ten, ten labai artimo art nuvo ir, ir, ir pa, pa, panašiam mm, dailės ir, ir, ir dizaino, gal ir gyvenimo būdo stilių. Na, žodžiu, tokia pamažu lengvo klasikinio džiazo epochą, vyrai su smokingais, kokainas, lengvo elgesio moteris ir taip toliau ir taip toliau. Na, nenustepkite, jeigu susidursite su tokiu gana vulgariu požiūriu į tai, kas yra modernizmas. Modernizmas ir modernizacija dar imta naudoti ir technologinėse moksluose, kuomet kalbama apie kieno nors atnaujinimą na, modernizavo gamybą, modernizavo ten valdymą, modernizavo personalo atranką ir ko tik tai, kas šiais laikais nemodernizuoja. Tai irgi taip atnaujinimas turim omeny, na, bet su moderniais gal tiesiogiai laikais ypatingo ryšio ir, ir neturi. Mesgi naudojame modernizaciją e, kaip milžiniško proceso, ta savoka jį susiformuoja apytikrai 20 amžiaus vidury, bet turbūt keiščiausia, kad neatsirado nei vieno autoriaus, kuris prisimtų autorystę ar, ar kokią nors mokslininkų grupę, kurie sakytų, kad mes sugalvojame šitą modernizacijos konceptą ir, ir štai mes m, sukūrėjai ir, ir, ir tėvai gimdytojai. Kažkodėl ne. Dažniausiai, aišku, pralaimėjimai našlaičiai būna, pergalė daug tėvų turi. Tai modernizacija modernizacijos e, teorija ir modernizacijos savoka, na, reta išimtis. Ji yra tokia beautorinė našlaitė. E, kasgi turime omeny, kalbant apie modernizaciją? E, turime omeny, kad tai yra perėjimas nuo klasikinės, na, klasikinės agrarinės, feodalinės, patriarchalinės visuomenės prie šiuolaikinės laikinės industrinės, šiais laikais jau ir postindustrinės, individualistinės, urbanistinės, e, visuomenės, gristos e, nebe religija ir, ir, ir monarchija, o greičiau jau demokratija, laisvamanybė ar tolerancija bent jau ir e, vienokia ar, ar kitokia respublikonizmo. E, modernizacijos procesas, jisai palėtė visą pasaulį daugiau ar mažiau, ypač kalbant apie 20 amžiaus e, pirmą pusę. Vienur e, jis prasidėjo tas modernizavimas visuomenės anksčiau, kitur vėliau, bet tai buvo neišvengiamas ir negrįžtamas procesas. Kaip, kažin kada, žemdirbystės atsiradimas ir, ir išplitimas po visą pasaulį. Modernizacija e, skatino, tai nebuvo kažkoks, e, na, nežinau, ten, ten stichijų nulemtas reiškinys, e, konkrečiai jas, jas skatino pramonės vystimasis, kapitalo vystimasis, koncentravimas kapitalo ir to sukeltas miesto augimas, masinė urbanizacija. Tai žvelgiant į tai, mes galime aptikti modernizavimo pradžios požymių daug kur ir toli gražu ne vien tik tai 16, e, 17 ar 18 amžiui. Galima, turint norą, aptikti kažką panašaus jau ir, ir vėlyvoj e, antikoj, galima matyti požymius e, ir, ir ankstyvo, ankstyvo feodalizmo, na, pirmam tūkstantmetį po Kristaus, sakykime, kinų vienoje ar kitoje kitoj imperijai, daug kur galima pėtsakus aptikti. Bet kaip procesas, kaip visa apmantis, kaip visuotinis, jisai būdingas e, tik tai 16-19 e, amžiuje. Ir tik tai Europoje ir dar daugiau, ko gero, tik tai e, vakarų Europai. Bet skirtingai nuo daugybės visokių kitokių inovacijų, šitas procesas buvo ypatingas tuo, kad jisai gal ir lietokai prasideda, lietai gavo pagreitį, bet jau XIX amžiuje jis visiškai akivaizdus, labai greitas, labai spartus ir viską keičiantis, viską keičiantis iš e, pagrindų. E, kalbant apie chronologinės ribas, reikėtų pažymėti, čia galite pasižiūrėti tre, trečią skaidrę, e, pasižiūrėti į tai, kad e, periodizacija, kada pasibaigia viduramžiai ir kada prasideda, prasideda modernieji laikai, ji buvo labai įvairi. Tiesą sakant, patys modernieji laikai, tai jie irgi nėra vientisi, juos šiais laikais skiria į tris periodus, sakykime, ankstyvieji modernieji laikai, iki 17-18 amžiaus, modernieji laikai nuo 18-19 mm, amžiaus, na ir naujausiai laikai. Kada baigėsi moder, tie modernieji laikai, prasideda mūsų laikai. Na, čia toks klausimas specifinis, lenkanti tą ribą ir jį gana tokia voluntaristinė. Kažkada tai XIX amžiuje istorikai pozitivistai, vokiečių istorikai, Leopoldo von Rankės mokyklos atstovai, jie buvo nustatę, kad istorija e, pasibaigė rašymas apie istoriją 50 metų iki, iki šių dienų. E, tai nutiko ne dėl kažkokių gilių išvalgų e, ar, ar pozitivizmo, tiesiog 50 metų tai buvo laikotarpis, kurį archyvai, valstybiniai archyvai nebūdavo pasiekiami istorikams. Aišku, kad laikytis čia, čia tokio biurokratinio apribojimo yra gana keista, pagaliau šiuolaikinės valstybės pasidarė tokios, kad jos tose savo archyvose nieko reikšmingo ir nepalieka, stengiasi viską išnaikinti. Ir laukti 50 metų, kad būtų galima parašyti, kas e, vyko 2000-aisiais, sakykime, metais, na tai būtų visiškai, visiškai kvaila. E, bet taip jau susiklostė, kad kokie nors ryškus įvykiai, viską pakeičiantis ir viską sugriaunantis, leidžia datuoti, kad štai kažkas įvyko, kažkas pasikeitė ir e, viena epocha pasibaigė, kita prasidėjo. E, toks įvykis e, buvo pirmasis e, pasaulinis karas, tuo metu didysis karas ir antra serija to pirmo pasaulinio karo, tai antras pasaulinis karas. Rezultatai buvo nuostabus. Europa ne tik, kad fiziškai sugriauta, ji sugriauta buvo kaip e, pasaulio dominantė. Visas europinės iš pradžių imperijos, vėliau ir, ir didžiosios valstybės ėmė birėti. Po antro pasaulinio karo prasidėjo spartus dekolonizacijos procesas ir 70 dešimtmetį Europa lieka, galima sakyti, tik tai Europą. Tačiau, e, į akis krenta, kad bet kokiam periodizavimui labai jau didelę įtaką daro būtent e, europiniai įvykiai. E, ir, ir, o ką jau čia tokio Indijai, ten koks nors Europos įvykis reiškia 16 amžiui. Nebuvo tenai nei renesanso, nei, nei reformacijos, gyveno savo ir gyveno. Ką Kinijai reiškia Napoleono karų epocha? Na, kas iš tos e, Kinijos tuo metu buvo ir e, kur ji buvo, nieko nereiškia. Apie Afrikos kokias nors valstybės ar, ar, ar, ar, ar Amerikos, tai čia ir, ir šnekų nėra, jos gyveno e, kitais savo istoriniais ritmais, mažai sutampančiais su Europą. Dar viena bėda buvo ta, kad kurį laiką pasaulyje ir net Europos istorija buvo rašoma kaip penkių tautų istorija. Na tai toks trikampis savotiškas nubraižomas. Anglija, Vokietijos ten, ten kokios nors iškylančios valstybės ar Šventoji Romos imperija ir Prancūzija. Ir tų trijų, trijų valstybių e, santykiai, karai e, tampa tokiu pagrindu, o šalia periodiškai dar įtraukiama e, porą kokių nors regionų. Ar Italijos valstybės, ar Ispanija, ar vėliau Niderlandai, gal, gal ten kurį laiką Švedija, Rusija, na, blogiausia atveju Osmanų imperija. Ir tas va penkių e, valstybių modelis buvo labai mėgiamas istorinių vadovėlių ir istorinių sintezių rašytojų. Tiesą sakant, e, darant nemažai, nemažai žalos bendram pasaulio istorijos proceso suvokimui. Išėjo toks absoliučiai europocentrizmas ir dar ne tik, kad europocentrizmas, kad viskas, kas pasaulyje geriausia ir įspūdingiausia vyko, tai vyko tik Europai, bet dar, dar ir ne visai Europai, o tiesiog nedideliam ten Europos gabalėlėje susitelkusiam e, prie Reino ir, ir e, Lamanšo. E, šitoks požiūris dar buvo paaštrintas to, kad uh, E, nuo XIX amžiaus istorijos mokymas pasidaro privalomas e, visose na, normaliuose valstybėse kaip, kaip e, mokyklinės programos dalis. O valstybės tuo metu arba imperijos, ar, ar, ar, arba nacionalinės valstybės, bet jos uh, E, aktyviai kišasi į istorinės atminties e, politikos formavimą. Na ir taip įdomiai gavosi, kad kiekviena iš valstybių tarsi ir turi savo požiūrį į tai, kada prasideda modernieji laikai ir kada jie e, baigėsi. Išimtinė gal tam tikru atveju yra marksistinė, sovietinė periodizacija, nes jie buvo prisirišę prie, prie kaip jiem atrodė, socialinių revoliucijų labai stipriai. Ir, na, tų naujųjų laikų e, pradžia dažniausiai vis tik laikydavo, o tuo pačiu viduramžių ir feodalizmo pabaigą laikydavo Anglijos revoliuciją. Na, Anglijos revoliucija ten, aišku, socialinės pasakmės buvo, egzistavo, bet iš principo tai buvo religinis karas arba ka, pilietinis karas kalbėti, kad ten sukūrė naują visuomenę puritonai, kurie galų gale valdžioje ir, ir neišsilaikė po Kromvelio mirties, na tiesiog ležuvis nesiverčia. Galbūt e, galima e, pripažinti, kad marksistai buvo teisūs pasirinkdami didžiąją Prancūzijos revoliuciją. Ten jau buvo socialinė revoliucija, panaikinami luomai, privilegijos apribojimai, Prancūzija centralizuojama, na patys viską puikiai žinote. E, tai dar vienu tokiu jų Kertiniu akmeniu buvo Paryžiaus komuna 1871 metais, kuri kaip pirma socialistinė valstybė. Na, jau bolševikų perversmas 17 metais, tai iš viso buvo paskelbtas naujos epochos, kuomet baigėsi ir, ir visi čia tie naujieji laikai, jo prasideda socializmo ir komunizmo epocha, kuri turi tęstis iki iki, iki komunizmo pastatymo ir turbūt istorijos išnykimo, nežinau iki ko. E, tas e, marksistinė tokia periodizacija, ji nieko negeresnė už bet kokią ideologinę periodizaciją, bet jos jūs galite aptikti, na, sakykime, lietuvių autorių tekstuose rašytose iki 90 metų. E, buvo priimtas tokia va tradicija, to, to, tokios prieigos, toks, toks požiūris dominavo. Turbūt įdomu pažvelgti ir Lietuvos periodizaciją, nes irgi, jeigu mes ieškotume e, modernių laikų pradžios, tai yra renesanso Lietuvoje, tai ten vos ne amžininkai fiksavo, kad kažkas 16 amžiui nutinka pradžioj, ten vos ne 9 ar 6 metus nu, nurodo, a, kas ten nutinka, kitaip rengiasi, kitaip kalba, jaunimas e, tėvų neklauso ir taip toliau, ir taip toliau. Na, kažkoks, kažkoks e, toks... E, Mm, poveikis mm, įvyksta. Taip pat galima Liublino uniją galbūt rinktis kaip, kaip modernių laikų Lietuvoje pradžią, nors gal pati unija čia nieko, nieko, nieko neduoda, o štai va trečio statuto e, prieimimas ir tai kokią visuomenė jisai formuoja. Čia ko gero taip, bent jau Lietuvoje feodalizmas e, baigėsi e, Kitkas, kitkas matyt, Lietuvoje susijęs su, su valstybingumo praradimo abiejų tautų mm, respublikos baudžiavos panaikinimu, nes prasideda valstiečių emancipacija, na ir vėliau lietuvių politinių partijų atsiradimu ir kova už nepriklausomybę. Tai turint norą, va, net Lietuvos istoriją galima, galima paversti kaip pasaulio centrinių įvykių istoriją. Jeigu mes kokiais 18 metais būtume užkariavę visą pasaulį, tai turbūt visi taip ir galvota. A, jokauju be abejo. E, tam, Tuo tarpu galima pažvelgti į tokias griežtesnės periodizacijas, kuomet nurodomi tiesiog griežtai metai. Tai vokiečių istoriografijai susiklosti, kad nuo reformacijos pradžios, nuo, nuo, nuo Martino Liuterio tezių paskelbimo, e, prasideda vokiečių savotiškas susipratimas ir atgimimas, na, kas prasideda religiniai tekstai rašomi vokiškai, Biblija tampa vokiečių uh, Nu, kaip nacijos ar, ar tautos formavimosi pagrindu, na ir, ir taip toliau. 30 metais karas baisiai Vokietija e, nusiaubė, bet nusiaubė ir šventai Romos imperiją, Vokietijos vokiečių žemėse nebelieka vieno griežto politinio centro. Suskyla į atskiras e, valdas valdelės. 13 metai tai Napoleono karo prieš Napoleoną suvienytos, savotiškai suvienytos Vokietijos ir jau tokio modernaus nacionalizmo gimimas. 48 tautų pavasaris, pirmas bandymas vieningą vokiečių valstybę sukurti, vokišką būtent. Na, o 72 tai Vokietijos imperijos paskelbimas, kadangi Vokietijos imperija buvusi Prūsijos karalystė suvienė galų gale vokiečių žemės, na, tarsi va, vokiečiam labai šita data e, tinka, kaip e, naujųjų mm, e, laikų labai reikšmingo lūžio metas. Junktinės Amerikos valstijos e, savo turi nuomonę, kad naujieji laikai, modernėjai laikai prasideda nuo Kolumbo kelionės ir Amerikos atradimo, E, vėliau labai reikšmingos e, anglų kolonijos, kuomet atsiranda Virginijos konkrečiai kolonija įkūriama. E, dar vėliau išsivaduoja, kaip tik beveik sutampa su didžiaja Prancūzijos revoliucija 18 amžiaus pabaigoje, iš, iš Britų valdžios, pilietinis karas ir vergovės panaikinimas, emancipacija pietų ir įvairiausių... Mm, na, etnokonfesinių bei rasinių grupių. Na ir, ir, ir, ir galiausiai E, pirmo pasaulinio karo pabaiga, po kurios JAV e, tampa viena iš dominuojančių pasaulio valstybių. Na, ir toks savotiškas, e, keistas požiūris į modernizaciją. Rusijos atveju matome dinastinį absoliučiai požiūrį, gal tik tai susijęta su valstybės pos vadinamos mūtos ar samaišties 18 metais Romanovo dinastija ateina į valdžią. Petro I valdymas atveda prie to, kad jis 1721 e, metais e, paskelbė Rusijos imperijos sukūrimą. Na, 62-82 tai aktyviaus e, imperijos mm, pertvarkymo, modernizavimo ir mm, na, baudžiavos panaikinimą, na, bandymą civilizuoti Rusijos imperiją, kad ji būtų panašesnė į normalią europinę valstybę. Visą tai baigėsi 17 metais, kuomet e, bolševikai užgrobė valdžią ir, ir susiklosto tą valstybę, kuri iš esmės ir dabar e, yra mūsų kaimynė, Rusijos federacija. E, Britai taip pat laikosi panašaus požymio, tai yra permainų ir dinastijų kaitos Tidoro dinastijos e, įsitvirtinimas e, pasibaigus rožių karam nu, reiškia tarsi ir, ir tokio feodalizmo angliškojo pabaigą. Na taip ir nutinka, ten tiesiog aristokratija per tos 30 e, metų rožių karus besitęsusius, jį, jį faktiškai žūna, jos nebelieka. O pirmieji Tidorai imasi tokio centralizavimo, kad, kad tenai apie jokį savarankiškumą lokalinį grafystės lygyje ir kalbų nebelieka. E, Tidorų dinastinė krizė, Stuartų dinastijos ateimas ir, ir e, galų gale e, Karolio pirmojo nukirsdinimas taip pat ženklina tam tikrą tokios pirminio arba ankstyvųjų moderniųjų laikų e, pabaigą Anglijoje. E, dar viena data 1688 metai, tai šlovingoji revoliucija, Stuardo dinastijos pabaiga ir konstitucinės monarchijos pradžia e, Anglijoje, kurią dar sustiprino 8 metais 1708 e, metais e, artėjantis naujas dinastijos pasikeitimas, dabar tai yra, valdo, tik e, tai... Stua, atsiprašau, ne, ne, ne Stuarto, O, o Heseno dinastijos e, ateimas į Anglijos sostą, tą dinastiją ir dabar valdo, tik tai pasivadino per, per pirmą pasaulinį karą Vinzorų dinastiją. E, ir, ir artėjant e, tam dinastijos pakeitimui buvo suvienita Anglija su Škotijos karalystė, kitaip tariant, buvo paskelbta Didžioji Britanija. Na ir, ir pabaigos tų Didžiosios Britanijos dominavimo laikų susietos arba su pirmo pasauliniu, arba su antru pasauliniu karu ir, ir masinė dekolonizacija, kolonijų praradimu. Tai mm, bandant viską apibendrinti, kokią įtaką bedarytų europocentrizmas, kaip kiekviena valstybė betemtų į savo pusę e, periodizaciją, vis tik galima pastebėti, kad e, egzistuoja tam tikri desningumai. Moderniųjų laikų pabaiga daugiau ar mažiau sietina su grandioziniam permainom įvykusiam po pirmojo pasaulinio karo. Čia beveik e, niekas su tuo nesiginčia. Arba jeigu ne po pirmo pasaulinio, tai tada šiek tiek, šiek tiek vėliau po antro pasaulinio karo, kurį, kaip minėjau, galima vadinti pirmo pasaulinio karo antrą seriją. E, tuo tarpu vidinės e, kažkokios permainos ar lūžiai, ko gero irgi ta, moderniais laikai, laikais matomi. Ir, ir tas lūžis e, gana akivaizdžiai sutampa su Napoleono e, karų laikotarpiu. Na, plačiaja prasme Napoleono šiek tiek anksčiau prasideda. Revoliucijas, Napoleonas, naujų valstybių kūrimas ir tiesą sakant, tuo pat metu prasideda labai intensyvus e, europinių kolonelinių užkariavimo ekspansijos laikotarpis. XIX amžiui Europą, kitus e, pasaulio regionus arba tiesiogiai kontroliuoja, arba netiesiogiai, arba ten susikuria ten susi europinio tipo e, valstybės, taip kaip nutiko Pietų Amerikoje ar, ar Jungtinėse Amerikos valstijose. Su pradžia yra šiokių tokių e, problemų. Ir e, tos problemos, tiesą sakant, netokios jau ir didelės. E, skirtumai tarp pačios ankstyviausios ir vėlyviausios dausios daus yra apie 50, e, na, 60 metų. Tai yra, kitaip tariant, 15 mm, amžiaus vidurys ir 16 amžiaus pradžia. Taip, čia toj trečioji skaidriai galite matyti tokią savotišką tai, tai, taikų ir, ir, ir karų periodizaciją. Ji gana panašiai ir, ir atitinka būtent tokį požiūrį. 1452 metais e, Osmanai užima Konstantinopolį ir formaliai nutraukė Romos imperijos egzistavimą, na kas jau iš tos Romos imperijos ten buvo belikę, kitas, kitas klausimas, tuometinis metinis E, Bizantijos imperatorius jau buvo osmanų faktinių vasalų, na, bet pribaigė, pribaigė. Tas pribaigimas e, nedidelės valstybėlės gal nieko ypatingai ir nereikštų, jeigu tai e, nebūtų rytų krikščionių ar stačiatikių krikščionių civilizacijos baisiausių krizę ir, ir žlugimą. Na ir šalia to tai buvo nutraukimas tiesioginių Europos ryšių tiek jūrą, tiek, tiek sausumą e, su artimaisiais rytais, su Azija. Osmanai, nuolatos kariaudami su Europiniam valstybėm, pavertė e, viduržėmio jūros ir jodosios jūros regioną amžinų frontų. E, tas frontas galėjo nusistumti toliai vakarus, grįžti atgal, bet apie normalius ryšius, prekybą, keitimąsi žiniomis nebeliko ten nei, nei užuominų. Europiečiai turėjo išeiti, tai yra plaukėti, plaukėti jūromis ir ypatingai okeanais plaukėti. Ta išeitim pasinaudoja, pasinaudoja labai ir labai sėkmingai. 1648 metai gerai būtų, kad atsimintumėte. Čia beje ir vokiečių periodizacija tuo, tuo, tuo, tuo remiasi. Tai yra Vesfalijos arba Münsterio taika Vesfalijos taika užbaigė 30-metį karą, bet e, karas tarsi prasidėjo kaip vokiečių katalikų ir protestantų pjautynės, bet labai greitai peraugo į europinį karą, kuriame dalyvavo visi, na, Lenkija ir Lietuva tiesiogiai nedalyvavo, bet netiesiogiai rėmė Habsburgus ir, ir kai kurie kariniai daliniai, tiesą sakant, ir dalyvavo karo veiksmuose. E, pabaigoj sus gavosi jau ten tokia absurdiška situacija, kad, sakykime, Prancūzija, kuri katalikiška valstybė, kovėsi už e, Vokietijos e, protestantus. Na, sudarant tą taiką, labiau, labiau testavo Romos popiežius, nes jis nenorėjo taikos, kad, kad e, katalikai ir, ir, ir protestantai nutrauktų iki galo neišsiaiškinęs, aiškinęs e, tą grandiozinį konfliktą. Svarbiau buvo gal ne tai, kad e, baisiausiai buvo nusiaupta Vokietija, o tai, kad e, po Vesfalijos, Vesfalijos vokiečių kurfiurstai gavo teisę užsiimti nepriklausomą užsienio politiką. Tai Bavarija, Saksonija ir, ir Prūsija pasidarė gana tokiam E, faktiškai mm, menkai su imperija susijusiam valdom, savarankiškom valstybėm. Ir, ir e, dar vienas mm, poveikis e, buvo tai, jog 48 metais pirmą kartą sutariama kaip e, nepriklausomos valstybės iš viso gali atsirasti. Jos gali atsirasti, jeigu kitos valstybės jas pripažįsta. Tai taip ir nutiko. Pripažino Vesfalijos taika dvi naujas valstybės. Jos ir taip egzistavo, viena iš jų jau porą šimtų metų, bet, bet čia buvo oficialus e, valstybės pripažinimas. Tai Šveicarija ir jungtinės provincijos, na, mums turbūt geriau žinomos Olandijos pavadinimu. Vėliau šitos nuostatos, jos išliko ir e, veikia ir išliko iki pat ant e, šių laikų. Dar daugiau valstybės pasirašančios šančias tojo, kad jeigu kas nors sulaužys tą taiką, tai jos visos imsis priemonių prieš laužytoją. Na, turbūt aiškinti nereikia, kad to, to, tokias taikas laužo dažnai ir greitai, amžių, amžių nebuvo ir, ir būti negalėjo, pavadinimais tik to, tokiais galėjo e, naudotis. E, kita nemažiau reikšminga, praplėtojanti e, jos e, taikos nuostatas e, buvo Utrechto taika arba Ispanijos palikimo karo. Šiaurės Europoje e, tikybos e, Švedija e, su Rusija viena kitiem gerklės buvo, na, o vakarų Europoje kariavo, kas tik tai netingėjo, dėl to, kasgi turi tapti sekančiu Ispanijos karaliumi. Ar Burbonas iš Prancūzijos, ar kas nors kito. Galų gale tas karas atvedė Prancūziją vos ne prie žlugimo ribos, bet Prancūzija atsilaikė ir buvo nu, nutarta pasirašyti vėlgi kolektyvinės, kolektyvinių sutarčių kompleksą, kuris įteisino, e, kad Ispanijos sostė atsisėda Burbonų dinastija, bet Ispanija prie Prancūzijos neprisijungia, ji lieka atskira valstybė. Na, buvo persidalinta įvairiausiam teritorijam, o dar svarbiau, kad Utrechto taika savotiškai įtvyr, įtvyr gana tokias griežtas sankcijas, jeigu jos bus e, nesilaikoma. Kaip žinote, nustatyta tvarka išsilaikė beveik šimtą metų. Ta metų Prancūzijos revoliucijos ir ypač napoleoninių karų serijos, kurie pasibaigė vienos kongreso 1815 metais. Vėl kongresas, vėl e, kompleksas įvairiausių e, sutarčių, e, vėl sukuriama kolektyvinio saugumo, tai yra garantuojamas valstybių ne tik, kad sienų neliečiamumas ar suverenitetas atkurtų, o kartais ir sukurtų, niekad neegzistavusi, e, bet net ir vidinė santvarka. E, vienas kongreso nutarimai 20-30 metų daugiau ar mažiau veikia. Vėliau ir, ir jie buvo pamiršti. Bet pati idėja, kad europinio koncerto, kad europiečių valstybės gali susirinkti, susitarti, dėl vis, dėl vis spręsti savo, savo problemas tarpusavę dėrybomis, įtvirtinti rezultatų sutartim, na, jį išliko, išliko iki šių laikų ir, ir vėliau tautų lyga, kuri iš taip 1919 metais po Versalio taikos, kaip vienas iš, iš pirmo pasaulinio karo rezultatų turėjo būti or, sukurta organizacija, kuri vieną kartą ir visiems laikam baigtų visus karus. Na, kaip žinote, iš tautų lygos gražių idėjų nekažinkas liko, bet e, bandymų va tokia serija nuo Mm, Vesfalijos taikos, per Utrechto ir, ir per Vienos kongresą e, link tautų lygos e, jį labai ir labai ryški. Na, tautų lygos teisų perėmėja šiuo metu, kaip žinote, yra jungtinės tautos, irgi negali pasakyti, kad tai organizacija, kuri ten visus karus pabaigs. Ačiū Dievui, kad naujų nesukursta ir, ir už tai reikia dėkoti, bet judėjimas, kryptingas judėjimas galimas. Galima ir taip interpretuoti, kasgi vyko moderniųjų laikų pradžioj, kokius etapus juos galima skaldyti ir kada jie daugiau mažiau baigėsi. Na gerai, e, chronologijos chronologijom, o kasgi, kasgi esmė, jau kaip minėjau, visų urbanizacijos ir, ir, ir industrializacijos, kas, kas tai skatina. Be abejo, kad pramonė, be abejo, kad industrija, europinė pramonė, europinis kapitalizmas. E, kasgi buvo būdingas e, tam europiniam kapitalizmui? Tai darbo pasiskirstimas e, viena iš ypatybių, kitas masinė gamyba arba didelis materialinių medžiagų, darbuotojų ir, ir pinigų koncentravimas e, vienoje vietoje. Negalima sakyti, kad, kad čia visą tai sugalvojo ten kokiam nors uh, XIX amžiuje ar iš viso XX amžiuje amerikiečių fabrikantai, ne, būta tokių pastangų ir, ir, ir, ir tokių procesų dar Romos Respublikos, net ne imperijos laikais. Sakykime, kariaujant su mm, Kartagina per pirmą pūnų karą, romėnai neturėjo laivyno, tai jie tiesiog atsitiktinai trofėjinį vieną galerą mm, išardė Kiekvieną detalę nukopijavo šimtą kartų, na ir iš tų nukopijuotų detalių greitai surinko laivyną. Tas laivynas toli nenuplaukė, nuskendo, bet nieko kaip daryti, jau romėnai žinojo ir va tokia konvejerinė, standartizuota, masinė gamyba. Trečias, nes ir antras netoli nuplaukė romėnų laivynas, nuskendo, bet trečias laivynas jau, jau jam pavyko pasiekti kartaginiečius ir, ir net, netgi pabandyti su jais kovoti. E, tai ieškant istorinių pavyzdžių mes galime jų rasti ir, ir antikoje, ir, ir, ir viduramžiais, bet e, pirmas e, toks reiškinys, kuomet didelis kiekis Mm, kažkokios valstybės darbuotojų, valstybės, e, na šiuo atveju valstybės įdarbinamas E, pastoviai tam, kad e, konvejeriniu greitų būdu gamintų kažkokią produkciją, ko gero yra Venecijos arsenalo atvejs. Venecija, kaip žinote, miestas valstybė, jai sausumoji kariauti sekėsi na, ne šiaip ne taip, bet jūrinė galybė buvo didelė ir ta galybė rėmėsi jos e, galeromis. Tai štai, tenai ima veikti nuo 13 amžiaus užuomasgos, bet jau 15 amžiui veikia kaip, kaip rimta valstybinė institucija, vadinamas arsenalas, arba laivų statykla valstybinė, karinė galerų statykla. Ir e, darbuojasi tenai 20 tūkstančių darbininkų. Tie darbininkai, jie venecijiečiai, jie, gal venecijai tiek tų galerų ir nereikėtų, bet reikia kažko darbininkų sužimti, tai jie stato ir stato visą laiką. Vieno karaliaus vizito metu jie surengė tokį šou, kitaip nepavadinsi, e, kurio metu, kol karalius pietavo, na laimiai karaliai pietauja dažniausiai ilgai, ilgai, po 5-6 valandas. Tai per 5-6 valandas venecijiečiai iš e, nulio, tiesiog iš medienos, iš gabalų, pastatė karinę galerą. Visą surinko, įrengė takelažą, apginklavo, susodino irkluotojus. Paleido ją, ją plaukti. Spūdinga, nieko nepasakysi ir iš tiesų tai, tai buvo Nu, tokie pirminiai, pirminiai, bet vienetiniai vis tik e, europinės e, gamybos ir europinės industrinės konverinės e, gamybos pavyzdžiai. Į aukštą lygį tai peraugo kiek vėliau, na ir turbūt simboliu ar tokią metaforą tapo Henris Fordas su jo konvejeriu. Konvejerinė ir masinė gamyba, ji nebuvo išrasta pačio Henry Fordo. Jis ten gal automobilį savo Fordo T, T modelį išrado, daug prisidėjo, konstravo. E, viskas buvo perimta iš mėsos apdirbimo pramonės. E, konkrečiai Detroito ir Čikagos regione jie yra prerijų šiaurė. Prerijose tuo metu jau ten bizonų nebelikę, bet auginamas milžiniškas kiekis e, galvijų jaučių, tiesiog veršiukų, kuriuos e, per vasarą gano, jie užauga ir rudenį atvaro į Čikagą e, tam, kad tiesiog juos paskerstų. Milžiniškas kiekis. E, su kiekvienu mėsinėtis laiko nėra ir gimsta idėja, kad e, tiesiog jautis ateina, jį, jį, jį paskėdžia, pakabina už koją ir paleidžia ant grandinių tiesiog e, na, konvejerių. Kiekvienas e, mėsininkas atlieka griežtai siaurą ir, ir paprastą funkciją. Vienas šiandien pjauna, kitas ten, trečias ten, nežinau, gyslas ištraukia ir, ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir juda di, dideliu sandėliu, didelės gamyklą, tas, tas, tas jaučio mm, skerdieną labai greitai, labai paprastai ir, ir, ir labai efektingai. E, Henris Fordas šitą pritaikė automobilių gamybai. E, kokie e, tokios gamybos e, pliusai buvo? Buvo visų pirma pigumas, antra greitis, Trečia, gamybą buvo galima standartizuoti. Kiekvieną veiksmą prašyta, kiekvieną detalę, detalę kiekvieną įrankio pasukimą išstudijuoti. Ir išstudijuoti labai paprastai ir lengvai. Be abejo, koks nors e, genialus šaltkalvis jis automobilį pagamins. Tik tai gamins turbūt į dešimt metų. E, šimtą genialių šaltkalvių susirinkę, jeigu gamins nuo, nuo rato iki, iki stogo, na, gal, gal, gal ten per mėnesį surinks vieną automobilį. O pastačius jos prie konvejerio, organizavus detalių tiekimą, ir, ir būtinas na, kvalifikacijas, kaip čia pasakius, su, sumažinus, kad ne viską gamintų, o tik vienas darbuotojas vieną varžtą įsuktų. Tai tai šimtas šaltkalvių pagamins 10 tūkstančių automobilių per, per mėnesį be, be ypatingo vargo. Ypač jeigu dar rimti naudoti mechaninius prietaisus. Šita idėja ji gal ir nebuvo visiškai jau čia tokia nauja pasaulį galima analogijų rasti, bet masinė, visa apimanti, išplitusi po visas vakarų valstybės, ji pasidarė tik tai 19 amžiaus pabaigoje, na ir 20 amžiaus e, pradžioje. Bet e, pasikartosiu tą tokią konvejerinę, masinę, standartizuotą gamybą, e, ji buvo na, reikšminga, tačiau E, jį padarė labai didelį socialinį mm, poveikį. Darbininkas seniau mm, buvo toks visų galų meistras, auksarankis meistras. E, ilgai mokydavosi, Nuo vaikystės pradėdavo, stebėdavo, kaip kiti dirba. E, pas kokį nors meistrą ten to mokinio priimdavo. Suaugus e, ateidavo ilgi ne kelių, o keliolikos metų pameistrio laikai, kuomet dažniausiai dar ir, ir keliaudavo į kitą miestą, e, keisdavosi kažkiek savo patirtimis. Na ir jeigu jau viskas gerai, jeigu pavyko šiek tiek praturtėti, jisai tampa meistru, jį priima į cechą kokių nors amatininkų. Cechai beje veikia ir kaip profsąjungų profsąjungos, bet jie ir veikia kaip pasiutę monopolistai. Jeigu yra mieste cechas, tai negalima nieko parduoti išskyrus e, tas prekes, e, kurios pagamintos tam ceche. Turbūt aiškint nereikia, kad e, tokia individuali gamyba jį buvo labai kokybiška, bet jie, jie nebuvo suinteresuoti prigaminti labai daug. Būta išimčių, kuomet leidžiami prekes iš kitur, tai kaip taisyklė būdavo per mugės. Bet įprastinis miesto gyvenimas buvo gana toksai uždaras ir paprastas paprastas. Na, šeštoje skaidriai galite to modernių laikų įsikūnimą pamatyti. Iš tų mokinių, pameistrių, meistrų ir cechų sistemos e, liko tik rageliai ir nageliai XIX amžiaus pabaigoje. E, o jų vietą užėmė darbininkai, kurie kvalifikacijos labai mažos, Juos ten apmoko vieną, dvi, trys dienas, o kartais ir iš viso neapmoka. Stoji prie staklių ir štai spaus čia, patrauk ten. Tai visiškai nesudėtinga. Gali išplėsti iki begalybės tokių darbininkų skaičių. Tiesą sakant, jų daug ir reikia konvejeriniai, masiniai, fabrikiniai gamybai. Šalia to, jeigu viduramžiais, na, bandoma naudoti vandens jėgą, ten malūnai kokie nors atsiranda, bet tai toli gražu e, naudingumo koeficientas gana, gana mažas, kad vandens krintančio ar, ar tekančio galės panaudoti labai dideliai gamybai, ypač metalurgijai. Na, Europai garo variklio dėka, tai atsiranda ir atsiranda labai greitai. Nebereikia darbininkų, kurie turėtų didelius raumenis ir kurie galėtų e, viską daryti greitai, sparčiai nu, ir, ir, ir taip darbuotųsi labai ilgai. Vietoj ten, nežinau, kažkokio žmonių mechanizmų ar žmonių priedo prie, prie, prie staklių. Įmas labai plačiai naudoti paauglių, vaikų, moterų ir ko tik tai norite darbus. Ir nors iš pradžių e, bent jau moterų darbas dėl daugiau visokių moralinių sumetimų, kaip, kaip, kaip ir fabrikuose draudžiamas, bet e, gana greit paaiškėja, kad e, moteris yra labai didelių darbo jėgos rezervų. Vyrus galima mobilizuoti į kariuomenę, galima pasiūsti į kolonijas, e, galima ten juos e, naudoti tik tai administraciniam darbam, o visa kita atliks moteris. Ir ypač tas išriškėjo per pirmą pasaulinį karą. Vaikų išnaudojimas buvo to, to, toks pasiutęs, kad, kad tiesą sakant, pirmi Britai, Britų parlamentas užsiemė dar 19 amžiaus ketvirtam dešimtmetį pradeda kalbėti, kad kasgi čia darosi, jau šeštam ir septintam įstatymais ima riboti, kad, kad kaip nors vaikus e, ir, ir gamyklas atskirti, nes e, pradeda dirbti jau ten ir nuo keturių metų, kai kurie ten vaikai, kai juos apklausia, net neatsimena, kad jie kada nors nedirbtų ir taip toliau, ir, ir, ir, ir taip toliau. Kodėl moteris ir, ir vaikus naudoja? O jie iš viso nepakliuvo į jokią apsaugos socialinės sistemą, jie mokamas mažesnės algos ir dažniausiai tos algos mažesnės dvigubai, trečdaliu, 40 procentų ir taip toliau, ir, ir, ir taip taip toliau. Deja, čia šiek tiek nukrypstant ir tarpukario Lietuvoje buvo tas pats moterim, e, fabrikuose buvo mokama E, trečdalių mažesnė alga. Tiesą sakant, ne dėl to, kad jos mažiau dirbtų, o paaiškinimas buvo toks, kad e, vyras, jeigu dirba, tai vyras turi dar išlaikyti šeimą. O dirbant e, moteris šeimos išlaikyti neturi, dėl to jai nėra čia ko tų pinigų ir duoti. Na ir gavosi toks keistas dalykas per didžiąją krizę, 31-2 metais Kaune darbininkijos daugumą absoliučiai ėmė sudaryti moteris. Nes natūralu, pinigų trūksta, vyram daugiau reikia mokėti, juos iš darbo atleidžia, valdžią, jų vietas pri, priminėjo moteris. Na, būdavo ir, ir, ir tokių, ir tokių nuotikių. E, kapitalo sutelkimas, e, fabrikinė gamyba e, ir koncentravimas veikia ir dar kaip didelis e, demografinis faktorius. Paprasčiausiai naujom gamyklom tos vietos, kuriuose buvo įsikūrę e, seni dideli miestai, dažniausiai netiko. Uh, Nu, Nes ko reikėjo pramonė? Reikėjo vandens išteklių, visų pirma kaip transportinių e, vandens išteklių kanalai ar, arba laivybingos upės. E, reikėjo komunikacijų, čia jau turiu omeny vieškelius ir geležinkelius, e, reikėjo žaliavų lengvo atvežimo. Ir, e, o dar geriau, kad žaliavos būtų čia pat. Čia turiu omeny, kad anglis arba į metalurgiją, e, rūdų kasyklos netoli. E, dar vėliau energijos šaltiniai, elektrinės kokios nors. Reikėjo kapitalo. Ir reikėjo, tiesą sakant, laisvos vietos, kur nebūtų visų tų mano minėtų cechinių, tradicinių, ten kokių religinių ar dar kokių suvaržymų. Tai Anglijoje jau 17 amžiai prasideda naujų miestų augimas. Arba va Londono atveju ir, ir seno miesto išaugimas į kažkokią milžinišką urbanizuotą aglomeratą, nei pradžios, nei pabaigos neturinti. Bet e, naujose vietose buvo, buvo steigti miesto žymiai lengviau, paprasčiau ir tas procesas vyko. Prasidėjo vadinama vidinė masinė e, migracija, tai judėjimas iš kaimo į miestus. Iš kitos pusės labai greitai paaiškėjo, kad be abejo kapitalas ir žaliavos pasiskirsta pasaulį toli gražu netolygiai, net ir Europoje netolygiai. Na ir vienom valstybėm darbininkų reikėjo labai daug, kitose laisvų rankų perteklius buvo tiesiog milžiniškas. Ir prasidėjo masinė migracija tarp valstybinė, o galų gale ir, ir tarp žemyninė. Čia ryškiausias to pavyzdys turbūt Jungtinės Amerikos valstijos, bet lygiai taip pat Kanada kokia nors, Australija ir, ir panašiai gerai. Naujos vietos, laisvos vietos, daug žaliavų, galima ten nuvykti, susirasti darbą, o algos, jeigu tos algos 4, 5 ar 6 kart didesnės negu senojo Europai, tai tik tai skatino migraciją. Lietuva beje šioje požiūriu nebuvo jokių outsiderių, 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, kas dešimtas Lietuvoje gimstantis žmogus iš, išvažiuodavo, migruodavo, kur Didžiąją Britaniją arba dar dažniau į Jungtinės Amerikos e, valstijas. Na, ką aš aiškinsiu, ir, ir dabar e, ta migracija į turtingesnės Europos valstybės, kur, kur mažesnė bedarbystė iš Lietuvos yra visiškai grandiozinė ir milžiniška. E, tie masiniai didelio žmonių kiekiaus judėjimai iš kaimo į miestą, uh, jie atvedė prie didelės e, nusikalstamumo bangos ir visos eilės socialinių problemų ir, ir, ir nelaimę. Na, nusikalstamumas moderniais laikais vidutiniškai buvo keturis ar penkis kartus didesnis negu šiais laikais. Čia kalbant apie sunkius nusikaltimus, žmogžudystės. Dėl smulkių sunku pasakyti, bet Na, gyvenimas priminė greičiau jau ka ka kažkokį ten, nežinau, Afganistaną Europoje ar, ar Afrikos, Kongo džiunglės, bet ne, ne tą gyvenimą, prie kurio mes esame e, pripratę miestai e, su savo sienomis ar nakties sargybomis ar draudimo iš vis, iš vis tamsų paros metu vaikščioti gatvėmis, tai nebuvo kažkokios tironijos apraiška. Kitaip gyvent buvo neįmanoma, nes nežinia, kas galėjo nutikti. Tikti. Atsiranda naujos nusikaltimo rūšis arba jos išpopuliarėja. Tai tiesą sakant, Europoje 19 amžiui e, atsiranda literatūros rūšis, detektyvus ima rašyti. Kaip nusikaltelį pagauti? Kitol e, nusikaltelių romanų būdavo, bet ten rašydavo, kaip tas nusikaltelis gyvena, o ne jį gaudantis e, koks Šerlokas Holmsas. Iš privačių policijų buvo laikotarpis, kuomet jos buvo privačios ar pusiau privačios. Policija greitai tampa uh, valstybinę. Iš pradžių, iš pradžių miesto, vėliau ir, ir nacionalinę. Kokiam nors vidaus reikalų ministerijai jį patikima. Išplinta prostitucija, vagystės, tiesiog gaujos, na ir kuo didesnis miestas, tuo būklės kriminalinė buvo sunkesnė. 19 amžiui tai bandoma spręsti arba terorizavimu savotišku, kuomet labai griežtėjo bausmės už, mes už nusikaltimus. Anglijoje ypatingai 18 amžiuje ten, ten už bet ką pakarti gali, už menkiausią vagystę. Nieko tai nepadeda. Kita išeitis, tremimas į tolimas kraštus, na, Anglijos atveju, į Amerikos kolonijas nebeišeina, tai ima vežti masiškai į Australiją kalėjimo reforma, kuomet nebenubausti ir žmogus sunaikinti, o jį perauklėti bando. Tie perauklėjimai greitai atveda arba į tokios kameros, kokio, kokios ir dabar naudojamos, kad atskirti kalinius pagal rušis, kad, kad jie tenai keistusi, kad, kad daugiau nenusikalstų. Arba prie perauklėjimo darbo, kuomet dažniausiai visiškai beprasme darbą kalinius verčia atlikti, tam, kad jie atseit įprastų pastoviai darbuotis. E, socialinės e, problemos, e, kriminalinės, jos egzistavo, bet jų priežastis be abejo buvo tame, kad dauguma tų žmonių, masinių migrantų ar vidinių, ar, ar tarp nacionalinių, jie buvo absoliutus skurdžiai. Jie gyveno baisiom sąlygom e, ir kuo didesnis miestas, tuo tų skurdžių buvo daugiau. Man regis, Londonas 19 amžiaus pabaigoje buvo pasiekęs rekordą. Londono trečdalis gyventojų buvo benamiai. Na, benamiai neturintis pas, pastovios nakvynės. Ten buvo išvystyta milžiniška visokių lūšnų ir e, nakvynės namų sistema, kuomet susimokyva ir gali per, permegoti. E, bet e, dauguma ir iš to trečdalio tiesiog ir tam pinigų neturėdavo, mėgodavo gatvėse, kur, kur pakliuvo, bet kur ir, ir bet kaip. Dešimtoj skaidriai galit pažiūrėti čia į tokią europinę skurdo dinamiką, žvaigždės žvaigždutėm pažymėtas 20 amžius, kuomet pamažu e, būklė gerėja. Na tai, grubiai tariant, šiais laikais skurdžiai tame tarpe ir Lietuvoje gyvena apie penktadalis gyventojų. Ir tai skaitosi, kad labai daug, nereikėtų, kad, kad tiek skurdo skurdžių žmonių būtų. Tuo tarpu, jei pažiūrėti dar šimtą metų atgal, matytumės atvirkštinį vaizdą. 80 procentų gyventojų gyventų skurdžiai arba ties skurdo riba, na, o ten 20-15 būtų vidutinio ar turtingais e, gyventojais, vidutinių pajamų žmonėmis. Jeigu pažiūrėt dar toliau į 18 amžių, tai faktiškai turtingo ir pasiturinčio žmonių skaičius sumažėja iki 5-6 procentų ir jis sutampa su aristokratija ir, sakykime, pirklių ar, ar ten kokių nors pramonininkų viršūnė. Visi kiti gyvena mūsų akimis, mūsų akimis. Amžininkam kitaip, kitaip galėjo atrodyti, bet mūsų akimis visi gyvena skurde, ar, ar ties skurdo riba, ar anapus skurdo ribos. Kas tas skurdas? Na, skurdas e, čia yra, jeigu savo fiziologiniam reikmėm patenkintai, maistas, specialistui, šiokiam tokiam apsirengimui ir stogo virš galvos išleidė daugiau nei pusę savo pajamų. Aš suprantu, kad e, galima išleisti narkotikam ar briliantam ir daugiau negu pusę savo pajamų ir, ir visiškai neskursti. Čia ne, ne apie tai, e, šiek tiek apie kitką. Milžiniškos e, socialinės įtampos buvo nulemtas ir to, kad atvykę iš kaimų gyventojai atsidurdavo be jokios socialinės e, apsaugos. Kasgi užsimdavo socialinę apsaugą nu, kaime? Giminės, kaimo bendruomenė ir, ir parapija, bažnytinės institucijos. Mieste jie atitrūkdavo ir nuo giminių, ir, ir nuo bet kokių bendruomenių, ir jo labiau nuo, nuo bažnyčios globos. Tas skurdas, miesto gyventojų skurdas, vesdavo prie natūralių protrukių, turbūt ryškiausias smurto protrukių. Ryškiausias iš jų e, buvo didžioji Prancūzijos revoliucija, kuri iš vienos pusės taip taip, reformų sekimas, e, bet iš kitos pusės tai ir stichinės. E, didžioji baimė, ten baimė, kad štai prasidės teroras, užmuškim aristokratus, kol, kol jie mūsų neižudė, tarinėjimas visų į kairę ir dešinę ir galiausiai Jakobino e, pradėtas didysis teroras, tame tarpe nušlavęs ir pačius Jakobinus galų gale. Tai vis tik buvo jau ne tiek e, samokslo ar kokių partijų kovos rezultatas, kiek tiesiog visuomenės masinės mm, paranojos, masinio saubo prieš dabartį, ateitį, prieš įsivaizduojamus priešus e, rezultatas. E, rezultatas buvo dviejopas, tai ir teroras buvo, bet ir žmonių išlaisvinimas, luominės visuomenės pabaiga. Nes e, išvada padaryta paprasta, blogai visi gyvena dėl to, kad, kad valdomi karalių, dėl to, kad yra parazitai aristokratai, kurie nemoka mokesčių, dėl to, kad bažnyčia ir visokiausi seni suvaržymai tiesiog smaugia e, eilinį žmogų. Visa tai vyko e, vienur kruvinai, kitur mažiau kruvinai, kaip baudžiavos panaikinimas ar vergovės panaikinimas. Na, žodžiu, pasirinkimą turėjo ne, neipatingai didelį, arba revoliucija kaip Prancūzijai, arba palaipsnis e, luominės visuomenės išardymas, kaip kad nutiko Didžioji Britanijai, ar iš dalies Jungtinėse Amerikos valstijose. E, Rusija, kuri baudžiavą panaikino pusiau vergovę, bet luominės sistemos nepanaikino, jį sulaukė to, ko sulaukė 17 metais. Žlugo ir monarchija, ir imperija, ir, ir valstybė, ir, ir visi luomai išnyko. E, tam didelę įtaką turėjo e, tom visom revoliucijom ir masinis bei visuotinis švietimas. Tai yra e, pradinių po to gimnazijos lygio ar kolegijų ir universiteto lygio švietimo sistema, kuri tiesiog XIX amžiuje apima vis platesnius ir platesnius gyventojų sluoksnius. Jei viduramžiais raštingų žmonių, na duok dievė, jeigu ten kokie 5 procentai buvo, e, naujųjų laikų pradžioje raštingų žmonių skaičius be abejo išaugo, bet išaugo iki kokio 12, 14, 15 procentų. Vėlgi tas raštingumas tai dažniausiai apsiribojo tuo, kad vieną knygą kažkada skaitė ir moka savo vardą bei pavardę pasirašyti. E, tai 19 amžiui, tai masiniai fabrikiniai gamybai, tu negali kaip kapitalistas leisti, kad prie staklių atsistotų neraštingas e, tipas, nesuprantantis, ką, ką iš čia išdarinėjo. Sugriaus viską, sudegins fabriką. Nu, nu, nuvers geležinkelį, nepastatys ten, ten nieko. Na ir tam reikia bent jau tokio pradinio švietimo. Ir tas pradinis švietimas, jisai pamažu visur pasidaro privalomu privalomų vaikus tiesiog e, verčia, kad ar namie išmokytų, ar, arba jie val, valstybės mokyklose mokytųsi. Iš pradžių tik pradinis, e, iki vidurinio privaloma ar panašaus į jį dar labai ir labai e, toli. Bet laikui bėgant, tos valstybės, kurios pirmas e, pradeda savo tą kelią į kapitalizmą, į, į pramonę, į industrializaciją, jos pirmas ir gyvendina švietimo įvairiausias e, iniciatyvas. Pirma iš viso turbūt pasaulio istorijoje valstybė, kurioje daugiau kaip pusė gyventojų buvo raštingi, buvo Didžioji Britanija. Apie 1830 metus tas lūžis įvyksta. E, vėliau tų lūžių 19 amžiui e, vienos ar kitoj valstybėje anksčiau ir vėliau vyksta, vyksta ir vyksta. Na, Lietuvoje galima sakyti, kad daugiau kaip pusė raštingų žmonių, ko, ko, ko gero, na, Kauno gubernijai e, 60 procentų raštingi, tai čia 1898 metų surašymai. Bet Vilniaus gubernija tik kas ketvirtas raštingas. Tai matyt, tą vidurkį, kuomet daugiau kaip pusė lietuvių raštingi, pasiekiama apytikrai pirmo pasaulinio karo išvakarėse. Visuotinis švietimas e, veda prie e, tiesiog jau ne šiaip maištavimo kokio nors tenai, nepatenkinti sudeginsim fabriką. Ne, o prie ideologijų atsiradimo, masinių ideologijų. Ir, na, turbūt ryškiausias e, to pavyzdys, tai 71 metų Paryžiaus komuna, kuomet be ypatingų sąmokslo ekstremalioms sąlygom valdžia užimama ideologiškai angažuotų, na, socialistinę valstybę, galima sakyti, bando sukurti. E, su visom pasiekmėm, su teroro iš abiejų pusių, su masiniam žutim, ten, su Paryžiaus ketvirčio sudeginimu, e, bet pirmas skambutis nuskambėjo, kas jį suprato, tie suprato ir ėmėsi kokių nors e, priemonių. Tačiau, jeigu pažiūrėti į XIX amžiaus pabaigą, vis dar atrodė, kad viskas savotiškai gerai. Vis dar e, sostose sėdi e, karaliai ir imperatoriai, Europoje Respublika. Na, Andoras, jeigu ten galima slėnį vadinti Respubliką, tiek jau to. E, Monako Respublika yra, taip yra šviesiausia Respublika Šveicarija yra. Ir e, kaip keistai bebūtų, Prancūzija, na, kaip keistai, nes ten, kaip žinote, 19 amžiuje penkios revoliucijos, dar trys ar keturios uh, bandymai visokiausių revoliucijų e, ir, ir, ir visą laiką balansavo Prancūzija ties kokio diktatoriaus, imperatoriaus ar iš viso Burbono karaliaus restauravimo. Ir, ir dar vienas e, atvejis, tai paprasčiausia Portugalija. Ji prieš uh, Pirmą pasaulinį karą sugebėjo išvyti sa, sa, savo karalius ir pasiskelbti respubliką. Tie, tiesa, ten respublika galiausiai baigėsi e, tokiais tautos tėvais, e, tokiais ten solidaristais, na, portugalų fašistais, Salazaro vadovaujamais, kad, kad gal geriau jau būtų jie ten kokį karalių pasilikę. E, žodžiu, Kol kas atrodo, kad, kad sena tvarka išlikusi, monarchijos, taip jos apribotos, dažniausiai konstitucinės monarchijos, norom, nenorom vykdo vienokias ar kitokias socialinės permainas, e, daugiau ir vis daugiau piliečių, išsilavinusių, bent šiek tiek skaitančių piliečių, įgauna piliečių teises ir balso teisę, e, kol neteina naujas, nauja nelaimė, tai pirmas pasaulinis karas – didžiausias konfliktas, kuris senąją tvarką sugriauna. Nu, kasgi nutinka? Kapitalas sutelkia žmonės į tuos milijoninius miestus, tie žmonės raštingi, kaip minėjau, organizuoti, ir štai karo metu juos, jam duoda ginklus, masinės armijos juos pasiunčia į frontą. Ten, kur karas laimimas, ypatingų permainų socialinių nevyksta, bet visose valstybėse, kurios karą pralaimėjo, tie grįžę milijonai kareivių, jie grįžta įvedinėti tvarką savoj valstybė. Ir e, Europą tiesiog nušluoja revoliucijos ir perversmai. Nebelieka tų senųjų imperijų, monarchijos išlieka tik ten, kur jos geruoju pasitraukia. Tai va Skandinavijoje konstitucinės monarchijos, Britanijoje, po visokių perturbacijų Ispanijoje, jeigu dabar ne, neišvis čia dėl visokiausių skandalų. Visur kitur monarchizmas, e, feudalizmo liekanos, luomų liekanos, jos tiesiog panaikinamos. Panaikinamos ne, ne samokslininkų, ne kokių ten marksistų ar, ar bolševikų, o paprasčiausių e, įvykių logikos. Kitos faktiškai išeities ir nebelieka. Gerai, e, visos tos e, greitos e, permainos, jos lietė ne tik socialinius problemų sprendimas, skurdo klausimą ir lygybės. Ne, jos lėmė ir plačią emancipaciją. Sena išeina moteris 19 amžiuje, galų gale, taip sakant. Ne monarchės, ne karalienės Jekaterinos antrosios ar Elžbietos pirmosios. Ne, tiesiog eilinės moteris, kurios užima vyro vietas prie staklių ir dėl to ima reikalauti sufražiščių judėjimo dėka savo lygių teisų su vyras. Jas ir iškovoja. 20 amžiaus pirma pusė, tai čia pir, pirmos moteris mokslininkės, pirmos mo, moteris lakūnės, pirmos moteris, kas tik norit, kareivės, policininkės ir taip toliau, ir taip toliau. E, moteris e, pirmą kartą istorijoje, ir čia ne, ne, ne tik Europos istorijoje, pasaulio istorijoje, tampa pilnaverčių e, veikėjų, istorinių veikėjų, ekonominių veikėjų, teisės veikėjų galų gale. Na ir visai, visai taip bandant trumpai Nu, užbaigti ši, ši, šitų išorinių, išorinių, aš norėčiau pabrėžti, e, permainų mm, e, lietų, kuris vyksta moderniaisiais laikais, reikėtų paminėti ir e, masinės vartotojų visuomenės atsiradimą. Na, masinis kapitalizmas, didelis prekių kiekis natūraliai veda į tai, kad reikia kažkur parduoti. Taip, galima vežti kolonijas, galima tolimas valstybės, bet dalį reikia parduoti ir vietoj, kainos ima mažėti, darbininkai e, pamažu turtėti ir ne tik darbininkai, ir, ir valstiečiai. Tiesa, darbininkų pajamos didesnės, tai būti valstiečiai netaip ir apsimoka 19 amžiui ir pamažu, pamažu ima, ima keistis e, vaizdas, e, visuomenės vaizdas. Nes šiaip, na, pirma urbanizuota, kada visuomenė atsiranda. Na, Graikijoje gerai pasikapšęs gal ir rastume polį, kur, kuriame e, dauguma gyventojų kaip ir miestiečiai. Bet jeigu kalbėt apie didelės valstybės, tai pirma normaliai ir urbanizuota valstybė, kurioje daugiau kaip, kaip pusė gyventojų gyvena miestuose, vėlgi bus ta pati Didžioji Britanija 19 amžiaus viduryje. Didžioji Britanija, ne, ne visoji Didžioji Britanija, Anglijoje ne, ne, ne, tiesiog gal, gal ir Airijos neskaičiuojant, ar, ar ten kokiu Farerų salų. E, Anglijoje daugiau kaip pusė gyventojų ima gyventi miestuose 19 amžiaus 4-5 dešimtmetį. Tai buvo aukštas rodiklis, jį kitas e, valstybės taip pat pasiekė, bet pasiekė gana lietai. Vokietija 19 amžiaus pabaigoje tik sugeba tai padaryti, O kai kurios valstybės 19 e, amžiuje ir nesugeba. Tai štai kokia Prancūzija, joje dauguma gyventojų miestuose ima gyventi tik 1970 metais. Beje, tais pačiais 1970 metais daugiau kaip pusė gyventojų miestuose ima gyventi ir mūsų brangioje Lietuvoje urbanizacijos tempai pasirodo nelabai priklausė nuo valstybinių santvarkų, nuo, nuo ideologijų, ne, net ir nuo to, kas kur mm, geografiniu požiūriu įsikūrė. Urbanizacija vedė prie masinės statybos, vienodų gyvenimo standartų, prie to, ką vairūs filosofai prakeikia ir pra, praminė masinę vartotojo kultūrą arba tokios na, buržuazinės kultūros išplitimo iš siauro 2-3 procentų miestuose gyvenančių pirklių, kuriuos ten buržua ir, ir vadindavo, į plačias gyventojų mases. Dauguma žmonių gyvena daugiau mažiau vienodai, maitinasi vienodai, rengiasi vienodai, elgiasi vienodai. Na ir čia galite 23 skaidriai pamatyti pirmą savitarnos parduotuvę, pigli, na, paršiukų tvartelis, taip jau lietuviškai išvertus. E, dirbama tam, kad vartoti, vartojama tam, kad dirbti ir e, vartojimas skatinamas, skatinamas e, visuotinai su tam tikrais psichologiniais ir, ir netgi demografiniais pokyčiais. Trumpai, visiškai trumpai apie juos, tai iš kolektyvinio žemdirbių, didžiosios šeimos ar, ar, ar kažkokios giminės e, modelio visuomenė, pati to nepastebėdama, per e, miestų augimą, per urbanizaciją, per gamyklų augimą, per tą koncentravimą visko į vieną vietą, visuomenė išauga į tokią, kokia yra dabar. Tai yra individualistų visuomenė. Dabar gyvename mes pavieniui ir šeimas kūrėme tik tam, kad, kaip čia pasakęs, kuo greičiau vaikais atsikratyti. E, vaikai neturi jokio ekonominio pagrindo šeimos gyvenime, greičiau nuostolis, e, pensijomis užsiims valstybė ar kokie nors fondai vedybos e, nebeturi ten to šventumo, nes a, koks skirtumas, e, vedi be kraičio ir, ir tos nuotokos ne, neperki. Ir vėliau vienas e, šeimos narys vienais darbais užsima, kitas kitaip. Šeimos ima ry, ry, ryšiai, na, žodžiu, pereina iš ekonominio susivienimo šeima į emocinio ryšio, į to myliu, nemyliu santykius, romantiškos meilės santykius. Na ir vaikai jau auginami ne, ne ne tam, kad juos vėliau išnaudoti ar kur sėkmingai e, pusiau parduoti įdarbinant e, ar vos neišnuomojant, dėl emocinių ryšių, dėl, dėl, dėl paprasčiausios e, tėvų ir vaikų meilės. Kitaip tariant, tradicinis šeimos modelis urbanizuotose visuomenėse žlunga. Žlunga dar daug, daug